الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه هنا كيكاو يتاتو كتكا كدروس كتاب بهجة القلوب الأبرار يا يمنشوني عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى علينا عليه أسيما الحديث الرابي حديثي ya nne katika kitabu hiki hadithi ya abi huraira radhiallahu anhu qala asema ata arabiyun an-nabiy sallallahu alayhi wasallama mbedui alimjilia mtume sallallahu alayhi wasallama arab ni watu wakazi wa majangwani mabedui al-arab na ambao kuwa watoka mijini waitwa arab akasema huyu mbedui kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallama dullani ala amalin idha amiltuhu dakhaltu aljanna ni ashirie tendo idha amiltuhu nikilitenda dakhaltu aljanna nitakuwa ni mwenye kuingia au kuingizwa peponi janna ya Allah tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wakazi wake min ghairi dharra mudirra wala fitnatin mudilla فأجابه قائلا تعبد الله ولا تشرك به شيئا akamjibiza kwa mambo matatu haya au manne ambayo kuwa uh, yatamuingiza peponi hii hadithi ameipokea Imam al-Bukhari na Muslimun imekuja kadhalika mfano wake ahadith kadha mojawapo hadithi ya Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu qala ya rasul Allah akhbirni biamalin yudkhiluni al-janna wa yubaiduni anin nar Muadh ibn Jabal amuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam nieleze akhbirni amalin tendo nikilitenda yudkhiluni aljanna itakuwa ni katika asbab ya mimi kuingia peponi wa yubaiduni anin nar na itakuwa ni katika asbab ya kuepushwa na moto wa jahannam alhadith qala laqad sa'alta an adhimin umeuliza jambo kubwa au jambo zito lenye cheo wakadhalika imekuja katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala kuwa mtu alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallama akasema araita إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم hii hadithi ya Jabir kadhalika kuwa mtu alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallama niambie je nikiwa nitakuwa ni mwenye kuswali salawat almaktuba wasumtu ramadhan na nikawa ni mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani wa ahlaltu alhalal nikahalalisha kilichokuwa halali wa haramtu alharam na nikaharamisha kilichokuwa haramu adkhulul janna je nitakuwa ni mwenye kuingia peponi qala naam tume sallallahu alayhi wasallama akamuitikia kuwa naam utakuwa ni mwenye kuingia peponi nukta ya kwanza kuhusiana na hizi mapokezi au hizi riwayati ambazo kuwa maswahaba wamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallama nukta ya kwanza ni kuwa sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amewapa taufik ambapo maswala kuwa wanamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallama ina manufaa makubwa ya wao na umma kijumla bali ndiyo upeo na ghaya ambokuwa watu wakimbilia wanauliza mambo ambokuwa itakuwa ni sababu ya umma au mtu kuokoka na, na maangamio na kasalimika fi dunia wal akhirah walikuwa wakiuliza maswali yao yenye manfa na umma na nafsi zao swala kwanza hii ni masala ya kwanza wakadhalika katika hadithi ya Muadh ibn Jabal Mtume sallallahu alayhi wasallam amesifu swala la Muadh na kadhalika swala masala haya yaingia katika swala la Muadh laqad sa'alta an adhim umeuliza jambo ambalo kuwa ni tukufu jambo kubwa kuuliza kuhusiana na tendo ambalo kuwa litakuwa ni sababu ya mtu kuokoka na kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala akamuingiza katika pepo yake yatakiwa swala likiulizwa liwe ni swala ambalo kuwa lina mwelekeo wa manfa kwa mtu binafsi na mujtama kijumla swala la pili katika hii hadith na riwaya zake ni jibu la kimtume sallallahu alaihi wasallama ta'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa tuqimu salata al-maktuba وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان Mtume الله عليه وسلم amemjibu na hizi misingi almafruḍa ambazo kuwa ni fariba juu ya kila mmoja kama ilivyokuwa katika riwaya zinginezo kadhalika amewajibu kwa zile misingi ambazo kuwa ni wajib kwa kila mtu na ya kwanza katika wajibat na furudh kwa kila mwanadamu ta'budullaha wala tushriku bihi shay'an ni umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala tushriku bihi shay'an na wala usimshirikishe na chochote hii ndo maana ya kalimatu tauhid la ilaha illa Allah kuwa ambaye astahiki ibada ni Allah peke yake wala tushriku bihi shay'an na wowote kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala hawastahiki wala hawatoshirikishwa katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala fadallahu ala ma amara Allah bihi ayo fa wa khassasa mtume sallallahu alaihi wasallam jawabu yake ni kulingana na jawabu ya Allah imelingana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salah wa yutu az-zakah wadhālika dinul qayyimah Mtume صلى الله عليه وسلم haelekezi ila ambacho kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ameelekezea hawajaamrishwa wanadamu illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din illa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wamtakasie dini na ibada hunafaa na wa mili kwa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na wajiepushe na ushirikina ibada watakazozifanya katika masharti yake lazima iwe mbali na ushirikina isichanganywe na ibada ya mwingine asokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة wadhālika dīnul qayyima Mtume صلى الله عليه wasallam ajibu kwa lile ambalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake kisha akamwelekeza jambo la pili watuqimu salata almaktuba na uwe ni mwenye kusimamisha salawat almaktuba ikamatuha qala الفيروز العبادي na wanachuoni wengine inapokuja swala katika Qur'an mara nyingi hutajwa na hii tamko iqamati swala yuqimu swala aqimi swala na nasiga zake iqamati swala iqamati swala maana yake hiya ikmalu shurutiha wa wajibatiha wa arkaniha ni mtu atimize masharti zinazotakiwa kabla ya kuingia kwenye swala na atakapoingia katika swala akamilishe arkan na wajibat akamilishe arkan za swala na wajibat na aiswali swala hiyo kama alivyoswali mtume sallallahu alaihi wasallam hii ndo ikamati swala adumu katika hilo kama alivyomwambia mtume sallallahu alaihi wasallam yule ambaye kwa alikosea katika swala yake thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha kisha uswali hivyo hivyo katika swala zako zote yani mwenye kutekeleza kutimiza masharti na arkan na wajibat na swala zako zote ziwe katika hali hiyo udumu katika kuswali almaktuba mtume swalla salama akafungamanisha swala ambazo kuwa aziswali zitamuokoa mwanzo wa kumwokoa ni almaktuba ay almafruda zile ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amezifaradhisha nazo ni hizi swala tano na swala ina cheo kuu kwani ndio ibada pekee iliyofaradhishwa mbinguni mtume akienda kapewa pasina wao sita baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala swala ibada tukufu wakadhalika awwalu ma yuhasabu alayhi almar'u yawm alqiyamah as-salah cha kwanza ambacho kuwa katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mtu kuja kuwa ni muslim aiyo atakuwa ni mwenye kuulizwa kuhusiana na hii ibada ya sala kisha kamjibu kadhalika watuaddi zakata almafruḍa na uwe ni mwenye kutoa zaka almafruḍa ilo faradhishwa utoe katika mali yako ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa haki za wenye kustahiki kupewa almasakin walfuqara والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الأصناف الثمانية wale watu sampuli nane ambao wametajwa katika aya ya sura tauba inna masadaqatu lilfuqara hawa watakiwa wafikishie haki yao na zaka ambayo kuwa ya kusudiwa hapa ni zakat al-amwal zakat al-amwal ambayo kuwa ni farida al-maliya juu ya mali ya kila ambaye kuwa anamiliki nisab kisha jambo la nne akamjibu watasumu ramadhan uwe ni mwenye kufunga ramadhan ai shahr ramadhan mwezi wa ramadhani nao ni funga ya mwezi moja katika mwaka nzima katika mwezi wa tisa katika takwimu ya alhijri mtu awe ni mwenye kufunga wa hadhi alladhi dhakarahu haya ambekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja ndizo arkanul islam ndizo nguzo ambazo kuwa uislamu umeasisika juu yake umejengeka kwayo hizi ni arkan alislam mengine ambayo kuwa hayakutajwa ni zenye kukamilishwa na ibadati zinginezo walakin mtume alifanya iktisar kumjibu kwa kuwa huyu mtu na wengineo ambao kuwa walimuuliza wataka jambo ambalo kuwa wakifungamana nalo litawadhaminia janna ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ghaliban mtu akidumu katika kutekeleza yale ambokuwa ni ya fariba sala zaka saum haj wala shaka itazalikana baada ya hapo yeye kutaka kutekeleza na nafila itampelekea atake kufanya ibada za annafila wama takarraba abdun ila Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuja katika hadithi al-Qudsi na mja hatojikurubisha kwa Allah subhana wa ta'ala bishaiin kwa kitu ahabba ila Allah ambacho kuwa Allah anakipenda zaidi mimma aftaradahu alayhi kuliko kile ambacho kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia mja kujikurubisha kwa Allah subhana wa ta'ala kwa kitu ambacho kuwa anakipenda zaidi ni alfaraid kwa alfaraid nazo ni katika hizi arkan alislam alkhamsa kisha huyu bwana akasema walladhi nafsi biyadi aliposikia majibu haya na hapa kwa yule ambaye kuwa nafsi yangu imo mikononi mwake yani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumiliki nafsi za waja la azidu ala hadha shay'an wala anqus minhu sitozidisha chochote katika haya ambayo umenitajia wala anqus minhu na wala sitopunguza mtazitekeleza kikamilifu hii ni maana ya istikama itakuja katika hadithi ambayo yafuatilia sitazidisha wala sitopunguza nitazitekeleza kikamilifu falamma walla alipogeuka kuelekea au kuenda zake qala nabii sallallahu alaihi wasallam mtume akawaambia waliokuwa pamoja naye man sarahu an yandhura ila rajulin min ahli aljanna ni yupi ambaye kuwa ataka au apenda kumuona na kumtizama rajulun mtu min ahli aljanna katika watu wa peponi falyanzur ila hadha basi na mtizame huyu bwana ambaye kuwa ameuliza maswali haya na akatoa ahadi kisha akaenda zake Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema min ahli aljanna ni kuwa hizi matendo haya ni dhamana ya kuwa huyu mtu na hajatajwa nani kama atakuwa ni mwenye kudumu katika hilo basi yeye ni katika ahli janna na hivyo hivyo hii kaul au hii hukumu ni kwa umma jamian watakao lazimiana na mambo haya wakashikamana nayo na kadhalika ahalla halal wa harrama haram kile ambacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekihalalisha akaitakidi kuwa ni, hara, ni halali na akashikamana nayo na kilichokuwa ni haramu akakiharamisha na akachana nalo huyu atakuwa ni katika ahli aljanna ayi muslimin kana muislamu yeyote ambekuwa atakuwa nukta ya tatu katika hii hadith mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea ama amemjibu huyu bwana kwa sigha ya fi'lul mudari tabudullah wala tushriku katika kipande cha kwanza imekuja tabudullah ama katika sehemu ya pili fungu la pili wala tushriku imekuja kwa sigha ya amr aiywa fi'lu mudari'un makrunun imefungamanika na lamu annahi kipande cha kwanza tabudullah kisha akasema watuqimu swala kisha akasema watuaddi kisha akasema watasumu zote ni katika siga sigatul mudari hii ni jumla fiilia na fi'il ambayo kuwa ametumia hapa ni fi'il al ambayo kuwa ya ashiria katika ufahamu au katika balagha istimrar kuendelea yani isiwe ni mara moja walakin iwe ni daiman taabud uko katika ibada watukimu daiman mwenye ku simamisha na kutekeleza watuaddi daima uwe ni mwenye kutoa katika zaka utakapokuwa na uwezo watasumu na maadamu utakuwa ni muweza wa kufunga uwe ni mwenye kufunga akaelezea akamjibu kwa sigha ya uh, jumla fiiliyan ambayo kuwa ametumia ndani yake ni fiilul fiilul mudari wa kharaja makhraj al-khabar imetoka au amejibu kuwa mfumo kuwa ni khabar kana kwamba anamuelezea tabu wa maabudu Allah na kadha walakin maanaha al-amr maana yake ni amr kwa kuwa imekuja katika aya wama umiru illa Allah haya umeamrishwa ingawa mtume swalla salama amemuelezea kwa kwa sigha ya al-khabar kana kwamba anampa habari walakin mafhumahu annaha amrun kisha nukta katika wala tushriku bihi shay'an hapa hajaileta katika sigha ya khabar bali ametoa tasrihan biannaha nahyan amemkataza makatazo kwa kuwa inna shirka la dhulmun adhim ushirikina ni dhambi ambokuwa ni kubwa ni dhambi ambokuwa ni kubwa mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kumkataza moja kwa moja pasina kutumia ishara zingine za kilugha bali amemfanyia soraha katika kumkataza hilo naam ثم قال رحمه الله تعالى عليه الحديث الخامس an سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم hii ni hadithi ya tano ambayo kuwa amepokea Abu Amr Sufyan ibn Abdullah At-Thaqafi radiyallahu anhu asema qultu ya rasulullah nilimwambia mtume ewe mtume wa Allah ya rasulullah kulli fil islami qawlan nieleze jambo katika uislamu la as'alu anhu ahadan ba'dak sitomuuliza yeyote baada yako utakaponijibu qal mtume akamjibu kul amantu billahi thumma istaqim sema na utamke amantu billah nimemwamini Allah thumma istaqim kisha uwe mustaqim katika hilo الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان جامع أوصاف الإسلام نكتة أقوانزة كتك أي حديث قلت يا رسول الله قول يا أبي أمر سفيان بن عبد الله يا رسول الله ما صحاب رضوان الله عليهم أجمعين كتك أدب ياو ونفوزنغمز نمتومي صلى الله عليه وسلم هو وكمويتا na sifa ya risala ya rasul allah au sifa ya nubuwa ya nabii Allah kumheshimu na kumpa cheo chake na walikuwa wakikomekea katika hilo wala hakuwa na alfadha ambazo kuwa zimezuliwa katika zama baada yao mpaka leo hii ndio wakusudia kumheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam walakin yubalighuna fihi wanakuwa ni wenye kuvuka mipaka na mtume sala salama amesema la tutruni msivuke katika kunisifu kama atratin nasara ibn maryam kama walivyofanya manaswara na Isa ibn maryam wamemsifu na wakampachika sifa mpaka wakavuka mipaka wakasema kuwa yeye ni mwana wa Mungu bali wakasema yeye ni mmoja wa watatu na wakasema kuwa yeye ndiye Mungu wengineo la mtume swalla salam mlango huu akafunga bal kulu hiyo abdullahi wa rasulu mkitaka kumsifu mtume عليه وسلم basi sifa bora zaidi ni zile ambazo kwa Allah amemtaja kwayo abduhu na rasulullah sifa hizi mbili nukta pili kauli yake kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak fadhal na katika riwaya la as'alu anhu ahadan ghayrak nieleze jambo katika Uislamu sitomuuliza ukinijibu sito sitohitajika au sitohitajia kumuulizia mtu mwingine baada yako au mwingineo asiyokuwa wewe unijibu kwa jibu ambalo kuwa haito uh, nitakuwa nimekinaika wala sitahitajika majibu kutoka kwa mtu mwingine hii kadhalika ni kama ilivyotangulia katika hadithi ya nne kuwa maswahaba ridwanullahi alayhi majma'in maswala yao yalikuwa ni maswala ambayo kuwa ni wajihi maswala ambayo kuwa yana hadhi yana umuhimu mkubwa amuuliza swala ambalo kuwa ni dakika jambo katika Uislamu nisimuulize mtu mwingine baada yako wewe kana kwamba unieleze kuhusiana na huu Uislamu asli na msingi thabiti ambayo kuwa nikilijua hilo sihitaji ufafanuzi na majibu kutoka kwa mwingineo Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia kul amantu billahi thumma istaqim sema amantu billah thumma istaqim kadhalika katika majibu ya Mtume صلى الله عليه وسلم hapa ni kuwa hii ni swala la tatu au masala ya tatu mtume sallallahu alaihi wasallam hajibu illa kwa majibu ya Allah subhanahu wa ta'ala illa kwa alichoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kwani imekuja katika aya fastaqim kama umirt waman taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa hilo yeye waman taba ma'ak na wale ambao kuwa wametubia pamoja nawe wakakufuata nyote fastaqim e, eh, kueni wima naam kama mlivyo amrishwa wala tatghaw wala msipinde wala msivuke mipaka katika yale ambayo kuwa muamrishwa kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam katika majibu yake ajibu kwa lile ambalo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anajibu kwayo na kauli yake amantu billah imekuja kadhalika katika aya innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu hakika wale ambao kuwa walisema kwa ndimi zao na wakakiri kwa moyo nyoyo zao innal ladhina qalu rabbuna allah qalu rabbuna allah na hapo mtume amwambia kul sema alqaul qaulani qaul ni aina mbili qaulul qalbi wa qaulul lisan ni tamko la moyoni na tamko la ulimini hilo jambo kila mmoja afahamu kuwa mathalan katika lugha mtu atasema nilijiambia je ulitumia ulimi wako la ilipitia katika moyo wako maneno haya ukajiambia nilijiuliza mbona hukusema kwa ulimi wako ulisema kwa kupitia moyoni kwa hivyo moyo unayo inayo maneno moyo inayo maneno ambokuwa yasema au yatamka falqaulu kaulani qawlul lisan wa qawlul qalbi na mtu atakapotamka katika ulimi wake akiwa ni mkweli basi mara nyingi ni kile ambacho kuwa kiko katika moyo wake anakidhihirisha katika ulimi wake fa qalbi kaul ya moyoni asema الشيخ ابن تيمين rahmatullahi ta'ala alayhi huwa iqraruhu wa i'tirafuhu ni kukiri kwake na kusalimu amri kwake juu ya jambo hilo al-imanu billah yeye moyo wake umekiri na umesalimu kuwa yeye ni mu'min amwamini nani Allah subhanahu wa ta'ala wal iman makanuha alqalb wal jawari na iman katika itikadi ya ahli sunna ni sehemu ni ibada ya moyoni na kadhalika katika viungo lazima moyo wa mja uwe ni wenye kukiri na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kama vile viungo vyake vyatakiwa vitekeleze matendo ya waumini au matendo ambokuwa ni ya imani amma kaulu lisan kauli ya ulimi bishahadatain ni kwa kutamka kama vile shahadatain qala alayhi salatu wasalam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu au hatta yashhadu la ilaha illa Allah nimeamrishwa nipigane na watu vita mpaka wawe ni wenye kutamka kwa ndimi zao hata yakulu mpaka waseme la ilaha illa Allah kwa hivyo haitoshi tu mtu kuipitisha katika moyo wake lazima naitangaze kwa ulimi wake hii nukta ahli sunna wal jamaa wameidhibiti vile kuwa iman kaulul qalbi واللسان وعمل الجوارح قول وعمل قول وعمل ni kauli ambayo kuwa ni kauli ya moyoni na kauli ya ulimini wa al-amal na matendo ya viungo lazima mtu atamke kwa nini na atie katika moyo wake kwa kuwa kuna baadhi ya chirak katika wanaojinasibisha na Uislamu ambokuwa wameenda kuvua al-amal au wameweka kuwa imani katika moyoni tu wala usitamke kwa ulimi wako yatosha kuwa we ni mu'min hawa ni katika murjia na kundi lingine kadhalika katika murjia wasema kuwa ni kaulun aiywa eh, tasdiqun bilqalb wa qaulun bilisan kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kisha wakasha viungo yani hakuna tendo lolote litakutoa katika Uislamu au litapunguza Uislamu wako maadam ushakiri kwa moyo wako na kutamka kwenye ulimi mengine usiyafanye usiswali usitoe zaka usifunge bali kuwa na kaidi na jambazi mkubwa wewe ni mu'minun anta mu'minun la ahli sunna wal jamaa ni kuwa mtu moyo wake utakapokiri na akawa ni mwenye kutamka wakadhalika atakiwa matendo yake yawe ni amalu swaliha matendo mema al-imanu billah ambokuwa mtume صلى الله عليه وسلم amemtajia kul amantu billah yatadammanu umur yakusanya mambo mtu akisema kuwa amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala basi yakusanya mambo kadhaa ndani yake atambue mtu ya kwanza الإخلاص له في العبادة نكوى أتمتكثية الله سبحانه وتعالى عبادة hatomshirikisha Allah katika ibada yake yeye ibada yoyote ambokuwa ataifanya basi atakuwa anamelekezea Allah subhanahu wa ta'ala والاعتراف له بالربوبيه والاسماء الحسنى والصفات العليا na kukiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni rabbun mola mlezi peke yake wa kila kitu ndiye alioviumba na ndiye mwenye kuvilea na kuviendesha peke yake biilmihi wa hikmati kwa ilmu yake na kwa hikma yake wala si mwingine yote katika ulimwengu huu na yakuwa jambo la tatu ya Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina matukufu mazuri mazuri na majina matukufu amejiita nayo na mtume kadhalika akamuita kwayo anayo majina wasifatil ulia na sifa ambazo kuwa ni za ukamilifu hazina aibu wala dosari wala kasoro yoyote Allah subhanahu wa ta'ala ni mkamilifu ambaye asema kuwa amantu billah atakiwa atambue kuwa anakiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana mapungufu yoyote na ndiye Mola na mlezi wa ulimwengu wote na yakuwa ni yeye peke yake ndiye muabudiwa wa haki na wala hatomshirikisha na chochote hili ni sehemu ya kwanza ya jawabu thumma istaqim kisha akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam istaqim alistiqama جاء في المنهاج قال الامام النووي قال ابو القاسم القشيري اسمع ابو القاسم القشيري kuhusiana na istiqama الاستقامه درجه بها كمال الامور وتمامها ni daraja ambayo kuwa mambo hukamilika mtu atakapofikia na ikatimia ni daraja ambayo kuwa mtu akifikia basi amekamilisha na ametimiza yatakiwa wabiwujudiha husulul khairat na itakapopatikanwa istikama basi ndipo khairi itapatikana ya kidunia na akhira mtu atakapokuwa mustaqimun basi khair atayapata ya dunia na ya akhira wa nidhamuha wakadhalika mambo yatakuwa yamepangilika maisha itapangilika ambavyo kuwa yatakiwa waman lam yakun mustaqiman fi halatihi na yule ambaye kuwa ye hali yake haitokuwa ni hali ya istikama huyu atakuwa ni sa, sayyun nam sayakunu sayyun wa khaba juhduhu atakuwa ni mtu muovu na yale matendo yake au ijtihada yake yote atambulie patupu ambaye hatokuwa na istikama katika hali yake istikama ipi ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuhudumu katika kumwabudu yeye peke yake basi khaba sa'yuhu wa juhuduhu yeye juhudi zake zote zitakuwa ni zenye kuambulia patupu hata chuma khairia lolote katika matendo yake wakila asema al na ime fasiriwa istikama kadhalika la yutiquha illa al-akabir tafsiri ambayo kuwa hawawezani nalo illa al-akabir akabir watu ambao kuwa wamemtambua Allah kihakika na ndo martaba ambayo kuwa watu kila mmoja atakiwa awe na bidii ya kufikia lianna al-khuruj anil ma'hudat wa mufaraqatu ar-rusum wal-adat istikama ni mtu kujivua na kujinasua na mambo ya ada ambayo kuwa ameyazoelea katika maisha yake naam والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق akawa ni mwenye kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila ambayo kuwa Allah amwamrisha na na ilhali ni mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala mtu akaacha ada zake na mazoea yake ikawa kinachomshughulisha amri ya Allah na makatazo yake akawa ni mwenye kuitekeleza kwa uzuri bil ihsan kama ambavyo kuwa kana kwamba anamshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba anamuona au kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumchunga hii ni al-istiqama martaba la yastati'uha illa al-akabir hawezani na martaba hii ila mtu ambekuwa amtambua Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alaihi wasallama alipoambiwa alipoambiwa fastaqim kama umirta kuwa wima katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama ulivyoamrishwa mtume akasema alayhi sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika tafsir shayyabatni hudun wa akhawatuha hakika surat hud imenitia mvi pamoja na dada zake hud sura ambazo kuwa zina habari ya kiyama zimenitia mvi akaulizwa bil akhas katika hud nini akasema hii aya iliponteremkia fastaqim kama umirta istikama fanya istikama kama ulivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala asema ibn Abbas fama ru'ya an-nabi sallallahu alayhi wasallama mudh yawma id au min yawma id dhahikan mtume baada ya hapo hakuonekana akicheka cheka hakuonekana tena akiwa na matani na, uza, na, na mizaha ambayo alikuwa akifanya na baadhi ya masahaba zake wakifurahika ikawa tena hacheki cheki na masahaba zake radhiallahu anhum bali akawa ni mwenye kusimama katika ibada ya Allah subhana wa ta'ala na kujishughulisha na hilo hii jawab ni katika jawami al-ajwiba jawami al-kalim ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa amemjibu nayo Abu Amr Sufyan Abi Amr Sufyan ibn Abdullah at-Taqafi na kumjibu Abi Amr ni kujibu au kuelekeza kwa umma wote majibu haya kauli ambayo kuwa kila mmoja wetu hatuhitajia kuulizana kwa mwingine yote ni amantu billahi thumma istaqim ala hadha namwamini Allah subhanahu wa ta'ala na natangaza hilo na mimi nitakuwa ni mwenye kulazimiana na kila ambacho kuwa ni katika alistikama ثم ذكر الحديث السادس قال رحمة الله تعالى عليه وعن عبد الله بن أمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه وزاد الترمذي والنسائي والمؤمن من امنه الناس على على دمائهم واموالهم وزاد البيهقي رحمه الله والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله akataja al-Imam al-Allama Abdurrahman bin Nasir Saidi rahmatullahi ta'ala alayhi hadithi ya tano hadithi ya sita nayo ndani yake amekusanya mapokezi tatu za hadithi ya kwanza ambayo kuwa ni muttafaqun alayhi ni hadithi ya Abdullah ibn Amr radhiallahu anhuma ama mapokezi ya pili ambokuwa ni ya Imam Tirmidhi na An-Nasa'i ni hadithi ambokuwa ameitaja ama imepokewa kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu na aloitaja al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ni hadithi ya Fudwal ibn Ubayd radhiyallahu anhu kwa hivyo hizi ni hadithi tatu tofauti tofauti amezikusanya chini ya unwan al-hadithu sadis hadithi ya sita katika hizi hadithi ya kwanza hadithi ya Abdullah ibn Amr قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه muislamu mkamilifu au mwenye uislamu kamili ni yupi man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi ni yule ambaye kuwa wenzake waislamu watakuwa ni wenye kusalimika kutokamana na udhia utakao ambao kuwa uweza tokamana na lisanihi ulimi wake wayadihi au matendo yake Muislamu mwenye Uislamu kamili ni yule ambaye kuwa watu wamesalimika kutokamana na ulimi wake na matendo yake والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه اما مهاجر mwenye kuacha liana alhajru maana atarku mwenye kuacha kihakika jambo ni yule mwenye kuacha maana Allahu anhu kile ambacho kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekikataza huyu ndiye almuhajir wa kihakika kisha katika hadithi ya pili hadithi ya Abi Huraira walmu'minu man aminahu an-nasu ala dimaihi wa amwalihi na mtu mumini mkamilifu ni yule ambokuwa watu amina wamesalimika damu zao na mali zao kutokamana naye hajawadhulumu katika mali yao wala katika damu zao huu ni mu'min ambaye kuwa imani yake ni kamili kisha katika hadithi ya fudala والمجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله mujahid wa kikweli ni yule ambaye kuwa atapigana na nafsi yake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala mapokezi matatu haya yametajwa ndani yake mambo manne alislam islam wal-iman mambo manne haya yametajwa huenda Sheikh rahmatullahi taala alayhi ameziku, amezikusanya sehemu moja pasina kuzigawa kuwa hii itakuwa ni hadithi ya tan, ya sita nyingine ikawa ya saba nyingine ya nane kwa kuwa zote zazungukia katika sifatul kamal sifa ya muislamu mkamilifu mu'min ambaye ni mkamilifu almuhajir ambekuwa hijra yake ni hijra kisawasawa na mwenye kuacha kuacha ambakokuwa ni wa kisawasawa yani yazungukia ukamilifu katika sifa hizi ama alislam au almuslim sifa ya kwanza قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيدي katika taalik ya hizi riwayat alislamu alhaqiqi uislamu wa kihakika huwa alistislamu lillahi wa takmili ubudiyatihi ni mtu kujisalimisha kwa maamrisho ya Allah kwa toa ya Allah subhanahu wa ta'ala wa takmili ubudiyatihi na akawa ni mwenye kukamilisha utumwa wake kwa Allah akawa ni mwenye kutekeleza kikamilifu majukumu yake ya kuwa ni mtumwa wa Allah yani ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala walqiyamu bihuquqihi wa huquqil muslimin na awe ni mwenye kusimama na kutekeleza haki za wenzake waislamu alislam alistislamu lillahi ah, abshir wa takmili ubudiyati mtu amtekeleze Allah subhana wa ta'ala haki zake na atakapotekeleza hilo basi na la waja wa Allah subhana wa ta'ala ataweza kuyatekeleza hapo ndipo uislamu wa mja utakuwa umekamilika akizingatia haki za Allah al kisha akawa ni mwenye kuzingatia kadhalika haki za wenzake katika hizo haki ambazo kuwa ni kubwa ni an yaslamu min adiyati wasalimike kutokamana na kuudhiwa asiudhiwe yeyote si kwa ulimi wala si kwa matendo hapo mtu atakuwa ni muislamu bora ni katika waislamu ambokuwa ni wazuri kisha sehemu ya pili wal muhajiru man, ha, man hajara ma naha Allahu anhu asema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi وفسر أو وفسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم هجرة mtume صلى الله عليه وسلم ameifasiri hijra hijrani hijra ni aina mbili kuna hijra ambayo kuwa ni khassa juu ya kila mtu na hijra ambayo kuwa ni amma hijra ya kijumla amma hijra ambayo kuwa ni fardhu ainin juu ya kila mmoja annaha hijratu dhunubi wal maasi ni mtu au kila mtu awe ni mwenye kuachana na madhambi na maasiya hii ni hijra tark ambayo kuwa ni wajib juu ya kila kila mtu muumini kuacha kila ambacho kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekiharamisha na kila maasi ambayo ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameikemea hii ni hijra khasa ah, hijra amma juu ya kila ambaye ambekuwa ni mu'min wal muhajiru na mwenye kuhama na kuacha man hajara ma nahallahu anhu ni mwenye kuacha kila ambacho kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekikataza na hili ni wajibu fardhu ainin juu ya kila mtu muislamu ama hijra ambayo kuwa ni khasa hiya al-intiqalu min baladi al-kufri au al-bid'a ila baladi al-islam wa sunna hijra ambayo kuwa ni khasa na, na watu maalum ni hijra ya mtu kutoka katika nchi ambayo kuwa ni kikafiri au sehemu ambayo kuwa bid'a imeenea na wenyewe ni watu wa bid'a na kaelekea sehemu ambokuwa Uislamu uko dhahir na sunna yatekelezwa hii ni hijra khas wala si juu ya kila mtu ama mtu ambaye kuwa yuko katika sehemu aweza kudhihirisha Uislamu wake aweza kutekeleza majukumu yake ya kidini basi huyu haambiwi kuwa ahame kuelekea sehemu nyingine bali abakie pale na awe ni mwenye kuamrisha mema na kukatazana maovu kisha jambo la tatu katika hizi ahadith ni kuhusiana na al-iman asema rahmatullahi ta'ala alayhi wafassara al-mu'mina mtume sallallahu alayhi wasallam amefasiri mu'min katika hii hadith biannahu alladhi ya'manuhu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim mu'mini mkamilifu baada ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye kuwa wanadamu wenzake watasalimika damu zao na mali zao hawatakuwa ni wenye kudhulumiwa kimali wala hawatodhulumiwa kwa kujeruhiwa na kuuawa pasina haki hana haki hiyo ya kuwaua huyu ndiye ambekuwa amekamilika imani yake yafahamika kutokamana na tafsiri yake ya alislam na aliman kuwa huenda akawa ni mu'min walakin nakisul iman ambaye kuwa watu hawatosalimika na ulimi wake na matendo yake akawa na udhulumu katika mali yao na katika nafsi zao ndiyo ni mu'min ndiyo ni muslim walakin sio muslimun kamilul iman na hii ndo kauli ya ahli sunna wal jamaa kuhusiana na uswat watu wa asi wenye kuvunja haki za wenzao huwa mu'minun naqisul iman yeye ni mu'min mwenye imani pungufu ni mu'min nakis al-iman kinyume na makawarij ambao kuwa mtu sampuli hii akifanya kosa hata kama ni ndogo huyu ni kafirun huyu atakuwa ni kafir na atakuwa ameondolewa katika Uislamu la haondoki katika Uislamu kwa maasiya aiyo kabairi dhunub bali huwa mu'minun walakin ni mpungufu wa imani kisha nukta ya tatu aliyotaja katika hii hadith ni al-mujahid asema Sheikh fasara al-mujahida mtume amemfasiri mujahid ni nani alladhi jahada nafsahu ala ta'ati Allah ni yule ambaye kuwa atapigana na nafsi yake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kutii Allah subhanahu wa ta'ala fa inna an-nafsa mayyala ila al-kasali anil khairat ammaratun bisu inna an-nafsa la ammaratun bisu hakika nafsi ni yenye kuamrisha maasiya na ni yenye kumili katika uovu mtu mujahid wa kikweli ni yule ambaye kuwa atapigana na nafsi yake na al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi antaja maratibul jihad arba'a jihadu shaitan jihadul kufar jihadul munafiqin faja'ala akbar akajalia kuwa jihad kubwa ni jihadun nafsi mtu kupigana na nafsi yake ala taatillah katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ah, kulingana na dhik ya wakati inshallah tutakuwa ni wenye kusimamia hapa ili kupatiana fursa ya darasa ya pili barakallahu fikum wajazakumullahu khairan